bertze bideoktatik joan egitok, egu antxok txok. Bela egiliko gaituk. Ugo txekan, txeka, Kultur Alea Bagure kultur atalarekin segituko dugu eta gaur haintzinako musika izango dugu jaun taiabe. Jon Elizalde goinirekin mintzatu baikara. Berauk atondu baitu, plazaratu baitu berriki, berpizkundeko euskal musika, amabost eta amasigarren mendeetako musika gileak izen burupeko lana. Bai, Jon Elizalde goinirekin mintzatu gara, eta berauk proiektu honen inguruan zera kontatu dugu. Bueno, ba, <clears throat> lehenengo aipatzea nik gaur egun jotzen dudan arren e, eh, esnebeltza edo Fermin Muguruza bezalako e, kantariekin, ba, ni lehenago antzinako musika maiten nuela, errenazimenduko musika batez ere, ba, umetatik. Eukin irakasle bat, e, Juan Ullibarri izenekoa, eta bera izan zen nire txistuko maixua, eta ark eman zian, ba, antzinako musikarekiko zizta da hori, eta eman zian pixka bat, e, mundu hori ezagutzen hasteko gogoa gerora, ba, ja, hogeita bost urte geroago, ba, bueno, e, berriro topatu naiz lagun eta irakasle horrekin, eta gauza batek bestea eraman du, eta jakin minez, ba, azkenean jodut, ba, errenazimenduko euskal musikaren mundura, ez? Eta hasi zinen ikertzen ikusi baitzenuen e, ba, gaur egun e, ez ezagutza handia zegoela alor honetan. Eh, hasi nintzen proiektua egiten ikusi nulako ez ezer e, publikatuta. Ez zegoela diskarik, ez zegoela informazio hori korrela ez? E, eh, zu jartzen baduzu interneten e, Euskal Berpizkundeko Euskal Musika, orain bai noski badago zerbait, baina ez zegoen ezer, ez zegoen informaziorik eta zeuden gauzak ziren oso akademikoak bezala eta oso aspergarriak, ez? Eta nik bilatzen dudana da, ba, musika bat jendearentzat, pixka bat eliteetatik ies eginda, ba, jende arruntarentzako, eta ez da behar inungo ezagutzarik, eta ez da behar konservatoriotik pasatzea ba, musikaz gozatzeko. Eta hori da pixka bat nire, nire bat. Musika hau bere garaian ba, zena privilegio bat, aberatsena, enobleena, eta horrelako beste bizkarroiena, ba, gaur egun jende xumeari ba, gozatzen emateko aukera. Eta ikerketa lana nun eraman duzu, ze artxibetara eh, jo duzu, pixate, eh, ba, berpizkundeko euskal eh, musikaren inguruko informazio lortzeko? Ba, galdera hau erantzungo izut oso azkar, zeren Euskal Herrian badaukagu altxora handi bat, dena Eresbil, da musikaren euskal artxiboa errenterien horeretan da ona, eta bertan badago Jon Baguesen zuzendaritzapean ba, profesional talde bikain bat, <clears throat> eta e, lan izugarri egiten dutena, eta hor daukagu, ez pixka bat, ba, guk Euskaldunok gure zilborrari begiratzen diogun bitartean, ba, horrelako gauzak pasatzen zaizkigu begien aurretik pixka bat ikusi gabe, ez? eta erreparatu gabe, ze altxorrak dauzkagun, eta zenbat e, errekurso potentziala dauden, ba, hor ustiatu gabe, ez? kejatzen gera batzutan, baina daukaguna ere ez dugu aprobetsatzen orduan hijo nuen erezbilera han badagolako Euskal Herriko musika, gare guztietako musika bilduma. Erdiarotik aurrera, karo, lehenago izan ez ere idazten, erdi badago zer zer, baina oso gutxi, eta errenazimendu garaian ere ez dago asko, eta dagoena, ba, nik eh, landu dut diska honetan, da, handa partiturak landu ditut orduan. E, gero egin dute aukeraketa bat, kanta hoien artean, ba, autore batzuk agortu ditut, hau da, daukat e, gure garaile iritsien guztia, publikatu dut, baina beste batzuna ba, eta egin dut, adibidez joan antxieta, ba, ba zaukalako solan eh, zabala, konservatu dena ez, edo Miguel Letxarreni Navarro ere bai. Eh, esango gutalde talde bat inguratu dela zure inguruan diskaren grabatzeko partituretatik abiatu eta talde hortan pixkat eh, instrumentu berezi hoiekin jolastuz e, garai hartara eraman nahi izan baikaitu ze? <coughs> ba bai, hola da. Bueno, e, garai hortako sonidoa transmititzeko, garai hortako instrumentuak erabiltzea izango zen politena. Garai hartako instrumentuak museotan daude eta ez dute duzen ikutzi arduan errekonstruzioak erabiltzen dira. Errekonstruzio hauek, ba, dira horrelako gaur egun ja pues, eh, erabilera ohiko erabileratik kanpo dauden instrumentua dira eta jotzaileak oso espezializatuak izaten dira eta normalean instrumentu guzti hauek jotzeko profesionala izan behar da beren zailtasunagatik eta eskatzen duten dedikazioagatik zeren ezin duzu jo egun batean eta nahi izatea ondo, ondo sonatzea ez baldin baduzu egunero jotzen instrumentu nahiko exigenteak dira Eta orduan ba, lagundu nagoen talde hau, denak bideratu ditut, nire lera dudan maixu eta lagunaren bitartez, Juan Ullibarri, bera profesionala da, eta Luxemburgon, Luxemburgon bizi da, bere bikotearekin idoia bengoa, eta beha jotzen ditu instrumentu pila bat, behaien artean kornetoa, dela diska grabatu duena, jotzen duen modu zoragarrian gainera. Kornetoa da aizezko instrumentu bat, metalezkoa eta egurrezkoen arteko hibridoa dena alegia. Baitu ezaugarri batzuk aizezko egurrezko instrumentuena eta metal aizezko beste batzuenak ere. Bokila badauka trompetaren antzekoa, baino egurrezkoa, eta zuluak dauzka ba, flauta batek bezala, baino nokerra da, eta hori da, kornetoa. Adibidez, hori joa du joan egibarrik, berak ekarri du lagun talde bat, bere laguna zirenak, orain nereak ere, eta direnak nire laguntzera, eta beraie dira ba, batzuk katalanak, beste batzuk eh, euskaldunak eh, aipatzen ditut oso azkar eta dira eh, Jordi Argelaga katalana jotzen ditu txirimiak direla dultzainaren antzeko errenazimendeko instrumentuak eta baita ere flauta, txirulak edo gugitzen duguna, ez? E, flauta. Eta gero bere bikotea Noemi Argel joduena laud, lauda jodu eta baita ere tiorba, beti hor bada lauz handi bat, ez? Errenazimenduko bajuaren antzekoa, ez? Eh, kriston instrumentu luzea, ia bi metro luzera, luze dauzkan lauz antzeko handi bat. Gero etorri da ere bai, Ana Los Santos, bajoia jotzea, gaurko fagotaren aitona izango litzatekena, idoia bengoak, leno, aipatu dudan idoiak jotzen du ere bai, bestela etorri da maite arburu bibolina jotzea, intzinako bibolina, bera e, eh, Amsterdamen egon hori da, eta lan egiten duan orkesta barroka batekin, eta bar. Eta badoka ere bai talde bat Neighbors deitzen dena. Eta bueno, gero, gero ere bai etorri da, zen gehiago, perkusioan etorri dira Xabi Azkarate, en, debakoa, John Mari Beasain perkusioarekin, o panderoarekin, eta gero beste zenbait lagun, ez? baina bueno, denak ez ditu aipatuko goztela, lo hartuko du jendeak. <laughs> E, esango dugu diskatik aratago ere joan zaretela. En, eh, liburuzka bat ere plazaratu baitu diskarekin batera. Moduru ludiko batean, e, garai hartako datu eta kuriosidade zonbait ere biltzeko sedez? Ba bai, justu horrela. Zeren badago informazio asko liburutegitan, baino askotan bueno, kultura ez da izaten batzutan oso divertigarria eta niri ba, jode, triste iruditzen zait horrelako gauza deigarriak eta interesgarriak ba, aspergarria den modu batean jorratzea ez ba, pelikula bat ikusten duzunean Robin Hood edo ikusten duzunean erastunen jaunaren estiloko pelikula bat edo ikusten duzunean dokumental bat edo berdin niri ez gustatzen seriak eta Isabel eta hori baino jende askori bai jode ba hori jendea horrek jendea erakartzen du ba bueno bilatzea modu bat ludikoa kultura transmititzeko eta ezagutzak transmititzeko, ez? nik dauzkadan ezagutzak, baizik eta hor dauden ezagutzak. Orduan, adibidez, kuaderno hontan baditu 24 orri alde eta bueno, formatoa saiatu naiz ere bai pizka deigarria izatea, ez? Ez da CD arrunta da DVDren caja batean, digipak kartoizko hitako batean eta liburuzkak badauka, ba nolabait pergamino zarraren ikutua, kuriosoki berez Euskal Herriko amaseigarren mendeko paperak direnak, originalak, tontakeri bat da, baina bueno, gogoan eukan hori egiteko eta horrela egin den. Eta orduan kuadernoetan badago hainbat informazio. E, alde batetik errenazimenduari buruz, errenazimenduko gertakariai buruz, ba, batzuk harren, pues, en, e, Isabel koroatu zuten e, erregina Isabel Katolikoak Granada konkistatu arte alkandoraz etzela aldatuko esan zuen, eta hori dio bintzat lehendak orduan, ez da bat hilabetetan alkandora aldatu gabe egonda gero, Granada konkistatu zutenean, ba, gaztelarrek arnasa hartu izan zuten, nobeto kiratxa pasatzelako pixka bat, bueno, Isabel Erreginak oso zikin izatearen ospea zeukan, espero eta ezkoatea espetxera honegatik. Baina oso eh, dokumentaturi dago Flandersen, Flandrian eta bar, han asko zere zibilizatua ziren eta gaztelako gaztelako puritanismoa zelata, eta ba, biluztea oso hauza e, eh, zen eta emakume horrek zokan obsesioa zelata, eta ba, karo, ez munduko usairiko berena bere gorputzeko leku iskutuetan. Bueno, beste informazio asko dago, baina hontan zentratu naiz e, gertaera kronologiko batzuk eta gogoratu adibidez badela Nafarroaren gokistaren garaia, badela em, itxasoko trans, bidai transozeaniko handien garaia, hasi zirela gaur egun pairatzen ari geran gizartearen en, gauza asko, gaur egungo gizartea agure zar bat den bezala, garaia hartan hasten ari zen, erdi aroa pasatzen, feudalismoa eta gero, hasi ziren gauza asko sortzen ez, e, inventu asko egon ziren, ekarpen asko egon ziren zientzian eta bar, baina baita ere inventu asko egon ziren adibidez, ba, kapitalismoa errenazimenduan hasi zen, adibidez hasi zen e, globalizazioa nola bait, Amerikako e, ondasunak kontinente zarrean saltzen ziren, han lapurtu hemen dirua irabazteko, pixka gaur egun egiten, egiten dena, baina ja gaur egun egiten dutena herrialde gutxi batzuk, ez? Ba, kapitalismoak buelta mandiolako munduari eta ja azkenean bere burua jaten ari delako, ez? Eta orduan ba, kapitalista txikiek ezin dute kapitalista handien kontra eta bueno, guzti hori errenazimenduan hasi zen eta Orduan ba oso gara interesgarria da, ez? Eta Euskal, Euskalduna izan da, ba, Nafarroaren konkistaren garaia, eta horre, horren inguruan ere daude mito asko ez Euskaldunen inguruan, eta nisaiatu naiz ere, ba, objetiboa izaten, ez? Eta objetiboa izateak batzutan ez, eh, dakar, ba, mito batzuk puskatzea, ez? Hoien artean, adibidez, Euskaldunak bidaiari handiak izan ziren, bai, itxas gizuna handiak izan ziren, bai, zergatik, miseriak, beraien ipurdiari koska egiten ziolako, eta alde egin behar zuten, eta bizitzaia nola bai irabazi behar zuten, lortu behar zuten bizirautea, eta orduan <laughs> joten ziren edonora. Euskaldunak batzuk uste dute eh, kolonen garaian eta hori <clears throat> ez zirela egon e, kristautasuna zabaltzen ostiaka eta eta sua eta altz, altzairuarekin. Ba, noski egon zirela eta egon ziren lehenengo hilaran eta izan ziren askotan okerrenak Amerikan eta genozida batzuk eta putaseme batzuk ba, leku guztitan bezala. E, ze gertatzen zen, ba, gaur egun bezala putasemetaz hitz egin dudanez, ba, aberats asko zegoel, gutxi zeudela, gaur egun bezala, baina gutxi horiek pobreak edo langilea ziren gehiengoa beraien eh, egoaren azpian zeukatela. Eta hori da pasatzen dena gaur egun. Guzti hau, hasi gaur egun bizitugun sentiduan edo gizartean, hasi zan errenazimenduan. Garai modernoa deitzen duten hori, hasi zelako ere errenazimenduan orduan, bai, oso polita Da Vinci, oso polita gauza zora asko, eh, artean kriston aurrerapenak, zientzian kriston aurrerapenak, e, nolabaiteko adimen irekiera bat, e, kulturizazio bat, peninsula Iberiar peninsulan ez, iparraldean gehiago, Europea, Europeago bezala, baina osopolita, polita e, irekiura aurrerapenak, baina baita ere, inkisizioa, baita ere esplotazioa, baita ere genozidioa, baita ere humanismoa, horren polita den errenazimenduko garaiko humanismoa, ja, e, jainkoa ez da zentrua baizik eta gizakia da zentrua, bai oso polita, baina humanismoak ere dakar niaren konzientzia eta niarekin batea egoismoa eta bereko ikeria, eta bueno, gaur egun bizidegun munduaren hasia nola baitere errenazimenduan hasi zen. Eta orduan, bueno, musika honek, ba, bat jantzen du, nahi dut pixka bat pentsaraztea ere bai, entzuten duen ari, ba, bueno, zer gertatzen zen hortan nola bizi ziren batetik besterik ezen zule. Zanongi, aio. Aio. etan deitzen Asekaitz noa bizitzan barnatzen Jainko guztien atetan deitzen Asekaitz noa bizitzan barnatzen Itxukakorrak ditut usantzen Ametsara bikoi tan isurtzen Grinen zirrare naute edertzen Gabaz maitalen suan nahi zerretzen grinen zirrare naute edertzen gabaz maitale suan nahi zerretzen Hene gogozko egun sentian druiden arpen oi Zunean, ieskornoa oarkabea oarkabean, izkutuko hor enbidetan ieskornoa oarkabea oarkabean, izkutuko hor enbidetan Udaz margoz goz Andere lurra Emek idator Ene baitara zimeldutako dutako Sin Jainkozko gikuin Jubez lastantzera Zimel zimeldutako Én is menúra, Jánkoszko hikújtjó Zurearen funtzean Biluztuz noa Lurkoi bidaian Oarpen zarren Dastatzen gozoan Biluztuz noa Lurkoi bidaian Oarpen zarren dastatzen osoan. emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara ez!